devant la position du préfet, qui est de, nous interroger dans le cadre de la loi NOTRe, Qui a euh, une cohérence géographique et une cohérence historique. Il se trouve qu'il y a des problèmes d'ordre juridique et institutionnel sur lesquels Untan bada koherentzia geografikoa eta historikoa, baina arazo juridikoak badira. Beraz, erabaki dugu, hasi estudioaren segitzea, hori autetxi eta herri elkargoetako zerbitzu zuzendariekin. Les directeurs généraux des services de nos intercommunalités pour faire en sorte que dans le délai qui nous reste, mais qui est court, puisqu'au mois d'octobre prochain, il faudra que les conseils municipaux déjà se prononcent pour le premier vote. Epea laburra da, urrian erriko etxek beharko dute jaanik lehen boska bategin. Epe labur hori baliatuko dugu, beraz, erri elkargo guzien gana joaiteko eta egiko kontseilu guziekin mintzatzeko prefetaren proposamen hortaz. A savoir que le prefet propose cette solution et qu'on doit répondre a cette question, il n'y a pas aujourd'hui d'autre question que celle Uda astapenean, metodo bat finkatua izan zen haute txen Ipar Eskualeriko Elkargo Berriaren proiektu argitzia eta kompetentzien definitzia baita ere egutegi baten finkatzia. Horai, zein izanen diren etapa ezberdinak erraiten dugu alen herriartek. Bai, lan hori eh, hasiko da, autetxi uh, eh, kontxelien ba, barnean, orden komisioneak, sutik izarriak izanen eh, dira. Autetxi uh, kontxelia dinen da herri elkargo guzien ikusteat. Hamar elkargo, herri elkargo horiek bilduko dira. Eta hor, uh, ilaite astapen nuntan, uh, eh, lehemiziko gauza, biltzar nausi bat izanen da, nun eh, prefetak uh, ekeriko den bere estudioa, eta guk uh, guria, eh, arkadi kabinetaikin egin duguna, eta autetxekin, Eh, horiebek eh, plazaratuko ditugu eta eh, metodoa eta egutegia. Eta susen noiz nola bozkatuko dugun eta nola lanian aiko gen. Buru oita sortzian, prefetaren proposamena presentatu izanen da CDCI Departamentuko Autetxean Komisio bati. Eta hori izanen da hemen ipar eskualerian eginen diren bilkura handana baten abia puntua. Hortik asiko da, prefetak bere eskema presentatuko du Departamentuko Komisione bati eta gio dio erriko etxe guziek eh, igoreko du bere eh, eskema. Eta galditen du erriko etxeak e, debateat eh, izaitia eta abisua eman dezaten. Orden eskoleriko errik bakotsak bere abisua emanen du debatea izan eta ikusteko eskoleriko inguruak on dienez e, elgarrekin lanian hartzeko. Abisu simple bat. E, ez horrekin erabakia hartzen dudarik gabe. Eta hori inbeharko du urgian eta eta azaruan.